2 Korintiërs hoofstuk 2 Daarom het ek besluit, ek kom nie weer na julle toe as my besoek op droefheid uitloop nie. Want as ek julle hartseer maak, wie bly dan oor om my op te beur behalwe die wat ek hartseer gemaak het? Dit is waarom ek liewer aan julle geskryf het. Ek wou nie daar kom en hartseer gemaak word deur mense wat my gelukkig moes gemaak het nie. Want ek is seker daarvan dat julle almal gelukkig is as ek gelukkig is ja, met groot bekommernis en beklemming van hart en onder baie trane het ek aan julle geskrywe. Dit was nie om julle hartseer te maak nie, maar om julle te laat besef dat ek julle baie liefhet. As iemand droefheid veroorsaak het, is dit nie vir my wat hy hartseer maak nie, maar vir julle almal of om nie te oordryf nie ten minste deel van julle. Vir so iemand is die bestraffing deur die meerderheid swaar genoeg. Thank you. Nou moet julle so iemand liewer vergewe en bemoedig. Anders kan hy so hartseer word dat hy heeltemal moed verloor. Daarom vra ek julle, bewys liefde aan hom. Toe ek geskryf het, was dit juis om te wete te kom of julle aan my getrou gebly het en in alles gehoorsaam is. As julle hom iets vergewe, vergewe ek hom ook. Wat my betref, as ek iets moet vergewe, het ek dit klaar gedoen om julle ontwil. Daarvan is Christus my getuie. Die Satan moet nie die oorhand oor ons kry nie. Ons ken sy planne, maar al te goed. Toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Here die deure vir my wyd oopgemaak. Tog het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afskeid geneem en Macedonië toe vertrek. Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreuk wat dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons. Omdat ons nie is soos baie ander wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God.